убив би, покалічив, вигнав? Ні. Він би страждав. І страждав невимовно. Отакий великий, важкий, головатий і ніжний, і тонкий душею з нього навіть сльозу неважко витиснути. Але в гніві страшний. Вона цього не бачила, тільки здогадувалася. О, тоді він може і вбити. Про це здогадувалися й інші і боялися доводити його до останньої межі. Межа гніву і межа ніжності одна межа, подумала. З нього вийшов би хороший батько. І як йому хочеться дитини, як він дивиться на сусідчину дворічну Наталочку. Видно навіть по очах, як пригортає, притискає до серця, чукикає на колінах. Щоправда, чукикає Наталочку він часто і так. Дівчинка якимось сотим чуттям відгадала його почуття і експлуатує дядю нещадно. Експлуатує також і її мама. Наталю, я пішла в магазин, біжи до дяді Василя. А дядя Василь спеціально для неї кнопку дзвінка зробив на висоті метра від підлоги. У нього з Наталочкою якісь особливі стосунки. Ірина часто дивується, звідки в нього стільки такту, стільки вміння, адже ніколи не мав справи з дітьми. Чи той не такт, не вміння, а щось інше. Мається він з нею спокійно, рівно і впевнено. Вони з Наталочкою на ти. Ось іде він по стежці. Наталя стоїть біля ганку. Вікно у вітальні відчинене, і Ірина чує всю розмову. Ти додому? запитує Наталочка. Хоч куди б ще міг іти Тищенко? Додому. А можна я тебе проведу? Можна. Тобі приємно, коли я тебе проводжу? Дуже. Далі їхні голоси долітають з передпокою, а потім з Тищенкового кабінету. Можна на це подивитися? Можна. І тоді починається. А що це? А для чого тут стільки стрілочок? А для чого оця лінійка? Тищенко пояснює довго і терпляче, і так, що Наталочка все розуміє. Ірина ніколи не чула, щоб Тищенко сказав досить, отстань. Наталочка замовкає сама. І тоді кожна займається своїми справами. Василь працює, а Наталя малює або тихо бавиться. Ірині до сліз стало шкода чоловіка. Вона перечекала мить, поки трохи заспокоїлась, і зайшла до кабінету. Диво. Божевільно кохаючи Сергія, намагаючись якомога продовжити їхнє побачення, їй якимсь потаємним бажанням хотілося також швидше вернутися в цей кабінет, сісти в крісло, зануритись у книгу і звідка випірнати з неї та дивитися, як працює Василь. І це не було прагнення легковарної жінки, яка нашкодила і поспішає сховатися під крильце свого чоловіка, швидше втекти від сторонніх очей, швидше відчутися подружньою жінкою, впевнити себе в тому, очиститись до нового гріха в домашньому затишку.